Жал ми е и за е, ова прилика да спомнам и да упатам и јавно сочувство и до Надежда и Коце, иако и се слушав што по телефон и за незиниот брат, и за Зорица, кој што добро ја познававме сите ние. И наистина, ете, уште еднаш се покажува дека животот е толку несигурен, денеска нова земја и не се знае кога на човек ќе му дојде крај, крај под наводници, се надевам. Но, еве, во ЕК е еден голем празник, кажем, односно викаат најголемиот христијански празник, Великден, па затоа и на по обичај, пошто е празник, па ни се празни црквата, па на некои му се празнат джебовите и така, зато сека празник. А, Значи, во Екат тој е најголем, како што викаат, христијански празник Великден, кој што во чисто центар треба да е Христос и треба да е Воскресението, како што е го спомна и брат Зоран. Нешто што е исто многу голем, битен дел од Евангелието, од вистината, надежта на христијаниот, каде би била надежта ако, како што вели таму Павле, ако само се надеваме во овој живот на Христа, тоа што? Джабе е, залудно е. И навистина, луѓето умираат и уште се повеќе и повеќе ќе умираат и млади, и стари, и не, не бира веќе смртта, ни возраст, ни ништо. Но нашата да надеж е во воскресението, нашата да надеж е во вечниот живот, што Господ Исус Христос го обезбил да преку својата смрт, но и воскресението. И денојове, знаете, се е во некако во тој прилог, па дури Она што се забележува, што порано не се забележувало, барем ја што го забележувам, се повеќе луѓето се коба јаги верни, односно религиозни, можеме да кажеме, па така постат, оние што никогаш не знаеле ни што е постат, ништо, сега сите постат. Ја ќе ви кажам, значи, стигнувам во првиштип некаде пред 9 часот, пошто е рано, уште не сум доручкувал и првен си одам по навика во една тамо во Бургиджилница и влегувам и си нарачав бурек со сирење и јогурче. И не, има. Немаше посно. После мене сите што влегува, сите бара нешто посно. Нема па нема. И баш да бележав, пошто ја единствен седев, порано беше и после почна да дидат луѓето. Има ли нешто посно, има ли нешто посно, има ли? Нема. Нема се потрошило, не знам, таму по кесиња за нешто нарачал кифлички, не знам што, Само еден човек имаше кој што рече, дај ми на мене, ја не постам, вика. Дај ми што има, вика, тука. Значи, и ке речете, видите колку луѓето вистина се верни, станале верници. Да, религиозни, кој што кажа, да. Тоа е. И се приметува, е, се почесто приметуваме во автобус или било кога кој ќе поминат покрај црква, па знаат да се прекрстат, што порано исто така не беше случај. И деновиве од утре натаму ќе слушнете Христос воскресе, па вистина воскресе, знаете оној вообичаен поздрав. Но жалосно е што тоа е само една форма, што ете едно, едноставно онака по, по традиција, како што е и традиција и тој пост и, а, и некоја понова традиција, да кажеме. А, и ако земете да разговарате за воскресение, еве и за Христос, дали вистински воскреснал, не знам колку, колку мене од нив веруваат на истина во тоа. А не зборуваме за воопшто за воскресението. Прво е до коринќаните, обично, нели, кога може би сведочиме и користиме овие стихови, прво послание до коринќаните, тоа како за почеток нека не биде. Инако темата ми, ми носи наслов «Не биди неверен». туку верувај. Кој кому му ги упатил овие зборови? Да. Ја не секирам дека некој сум зборувал за Тома од оваа говорница, може би која обработувавме Јован, Евангелие по Јован, ама не се секирам ни тогаш, може би тоа беше дел што ја не го поминал. <clears throat> Како и да е. Но да почнеме од 1 Коринјаните 15 глава и читаме први стих. И Павле вели, ви напомнувам, браке, за Евангелието, кое ви го проповедав и кое вие го примивте и во кое стоите. Зборува за Евангелието, контекстот Евангелието, преку кое и се спасувате, ако го држите цврсто како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден, според писмата. Че го Евангелијето, вели Павле. И дека му се јави на Кифа, после на 12-те, потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќи, од кои што повеќето се живи до ден денеса некои починаа, потоа му се јави на Јакова, па тоа и на сите апостоли. И најпосле ми се јави на мене како на недоносач. Зашто јас сум најмал меѓу апостолите и не сум достен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божијата црква. Павле колко е тука, значи, се чувствува недостојно и е понизен, кажувајќи го ова. Само во овие неколку стикови гледаме, значи, појави, појави Христос во тие 40 дена после своето воскресение се појавил на многу места. И пред многу народ. И потоа оние силни збори од 12 стика што вели, но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, Како некој меѓу вас вела дека нема воскресение од мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. И ако е тако, ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, тогаш е празна нашата вера и подудовели, суетна е нашата вера. Во што веруваме ако не, не веруваме во воскресението Христово и воскресението на мртвите? Да, А толку им е тешко денеска на луѓето да поверуваат во Кај е нашата надеж? Кај ќе биде мојата надеж? Кај ќе биде надежта на надежда? Кај ќе биде надежта на Данило или на еве, Јани, на било кој? Сите ние имаме по некој близок чинат. Ако веруваме дека толку е, значи, крај, нема ништо. Христијанството е многу Мислам, што би било ако не, не би постоело воскресението? Па Исус не би го победил гревот, мислам со победата над гревот, со смртта на крстот, автоматски потоа доаѓа победата над смртта, оти гревот и смртта, нели се? Дечки и девојка, како викаше Јани. Ти одат заедно секојаш. Смртта како последен непријател, нели? И сега одиме во Јован 20 глава, не што тешко е навистина за луѓето е тешко да веруваат, знаете, затоа што сега видиме дека колку им било, било лесно и на апостолите, значи во, во Христово време да поверуваат. На тој прв ден недела кога Исус станал од гробот. Но предходно само да, да нагласам да кажам, Елен Вајт кажува во Патот кон Христа, вели вака ограничениот ум не може целосно да разбере некои од вистините, и меѓу кои, знаете кои спаѓа, Значи, ништо чудно што тешко е на овие надвор луѓе да, да Некој Некојаш тешко и, и нам да поверуваме. И сега ги реди појавата на гревот, како што веќе го спомнахме пуката. Тоа е тајна, навистина. Тешко е се разбере како се појавил гревот. Од отворувањето Христово. Исто тајна. на навистина, како се случува тоа? И вели воскресението и бројни други теми дори спомнува тоа. И воскресението е тешко да се разбере, да. Така да не бидеме може би брзи некојаш во осудата на тоа, бете како луѓето не веруваат во тоа. Во Јован 20 глава 27 стих од тука некако ќе почнеме со тома, па ќе градиме понатаму. 20 глава 27 стих. што вели ој стих, потоа му рече на Тома, значи Исус, откако ќе влезе а, меѓу учениците, после 8 дена, откако прв пат се појавил, значи сега и Тома тука присутен, и му вели на Тома, испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце, и мо, во моите ребра, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Не се сомневај. Не биди неверен, туку верен. Видите, овие збори му били упатени на Тома и ете, затоа и му е закачено она неверен Тома, а не дека овие други ви биле поверни. Туку ете, последен он останал, овие сите го убедуваат, му трубат, му зборат сите тие 8 дена. Значи, ке видиме, тој израз грчки таму што стои, дека му викале, дека го видовме Христа, раснатиот, постојано му Христа воскреснатиот, Постојано му повтарале тоа. Постојано и постојано. А тој не, доека не, ставам јас прз во раната, ја не верувам и тоа дупла негација таму, како да го... Значи, никогаш не ви поверувам, не знам како да го преведеме тоа. Не верувам, не верувам, крај, доека не, не опипа мој прст. Но, колку можеме ние да се идентификуваме со Тома во нашиот секој дневен живот, Ебе, да се запрашаме? Колку сме ние верници? Колку може ова да се однесува на нас? Господ, кој би застанал денеска Исус пред нас и да рече, не биди неверен, туку верувај. Кога ние би биле верни, кога ние наистина би имале вера, па ја не знам што би направиле, значи, и како црква и поединешто во нашите живот. Ние на мали ситници се покажуваме колку сме верни у, у, у суштина. Така да лесно е да кажеме, еј, неверен Тома, и бе, во поглед на воскресението, кое што тој не е, му било тешко да поверува. Колку ние веруваме во воскресението на мртвите, може да се прашаме. Јован 20.27, последниот стих беше. Јован 20.27. Значи, и така како можеме ние да се идентификуваме со Тома во овој случај? Е сега, Денеска би сакал да одиме во правес на тоа како тоа да го тргнеме секој сомнеш, како тоа да не се сомневаме или ете ако имаме некоја вера, како тоа да ја зајакнеме нашата вера. На крајот на криштата се е до верата. Христос вели таму кој ќе дојде на земјата дали ќе најде вера. Се е до верата. Интересно е, ако ги читаме последните стихови од оваа 20 глава Јован, ова исто дава до значење зошто е спомнат и случајот со Тома. Значи, еве, ги читаме 30 31 стих од 20 глава Јован. И многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишени во книгава. А овие се запишени за да верувате дека Исус е Христос, Божи Син, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Замислите си, кој знае колку све работи напишал Јован. И сега воден од Духот Свети ги бирал оние што се битни, што се позначени и меѓу тие го запишува и овој случај со Тома, што значи кај е. ни за нас денес. Овој случај со Тома. Така да заслужувајте како внимание. <clears throat> И сега читаме од 24 стих. А Тома наречен близък, во истата 20 глава, а тома наречен близнак, еден од 12 не беше со нив кога дојде Исус. Значи, недела ден, значи, откако, нели, ке се јави а, на Марија, ке се јави па на другите жени, па потоа, нели, Јован и Петр дотрчуваат, па слушаат, па праќаат Абер до учениците, нели, таму, па на патот кон Емаус, оние двајца како чекор Исус, па дури на крајот таму приквичи, вероятно, ќе се појави пред нив. Ос, а, тоа е таа, при таа појава а, Тома го нема. Да се разбереме, сите се испо, поисплашени. Се заклучиле, не мрдаат од соба. Тома го нема, не знаеме ни кај. Веројатно, не можеме да кажеме дека нешто бил он многу по херој, посилен, кој знае кај и он се прикал, но како и да е, него го нема. Една интересна поука овде, малку вака да ја нафрлиме, често пати може да не нема меѓу браќата и да испуштиме нешто многу значајно, како што тоа случува овде со Тома. Може да кажеме дека ни е поважно нешто друго, трето, е, баш убаво кажа сестра Зорица, дека сме направиле вистински избор што сме дошли денеска овде, иако ли нормално мнозина од луѓето го користат овој проширен продолжен викенд, па ете да отидат некаде, ништо страшно. Но, сепак, нели, сабота како сабота е многу убаво, баш кога имаме нели, заеднички богослужени, не само сабота, е петокот, средата, да бидеме со бреката, да бидеме во црквата. Затоа што, може би некој нешто ќе каже, може би некој, може би проповедта ќе биде токму за нас. Едноставно, да не испуштаме такви значени моменти кои што можат многу да ни го променат животот. Испуштил што испуштил, но ќе видиме во 25 стих дека Гледајќи ја цела ова ситуација, за мене Тома е многу повеќе од другите ученици. А е, го носи тој прекар неверен Тома. Зошто? Зато што е брутално искрен со себе. Што е многу битно за да човек а, а, дозволи да Духот Свети работи во неговиот живот. Треба да бидете брутално искрени со самите себе. А не, ајде, ќе видиме, 25 стих. Вели, затоа другите ученици му рекоа, И не му рекоа, туку повстојано му повторува така е во Грчки. Го видовме Господа, го видовме Господа, го видовме Господа, жив е. А тој им рече, доека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го оставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам, нема никош, нема да поверувам, двојна негација дури. Силно, јака изјава, брутално искрене со себе. Тоа не го гледаме кај другите ученици овде. Еве да, да видиме што, што гледаме кај другите ученици. Во Лука 24 глава, паралелен нели, текст со ова ден недела на денот на Воскресението. Читаме од први стих. А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејки ги мирисите што ги приготвија и го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, него најдоа телото на Господа Исуса. И дојка стоја збунети, забележте, збунети, исплашени, значи, хаос настал меѓу нив. Двајца мажи во светли облики, вика, пред нив застанаа двајца мажи во светли облики. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа листа кон земјата, а тим рекуа, зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука. Воскресна. Спомнете си како ви зборуваше, доек уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат да воскресне и да воскресне на третиот ден. Ги подсетуваат неговите зборови. И си ги спомнаа неговите зборови. И кога се вратија од гробот, им го сообщија сето тоа на 11 мината и на сите други, а тие беа Марија, нели Магдалена и Јоава, и Марија, Јакова, мајка, и други жени со нив, им го кажаа тоа на апостолите. И како реагира овие? А ним овие зборови им изгледа како празна шега и не им веруваа. Марко 16 глава. Се шегуваат. Како бе станало од гроб? Ајде, немојте да се шегувате. 16 глава Марко од 9, од 9 стих. А кога воскресна рано во првиот ден на седмицата и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал седум демони, таа отиде им јави на оние кои беа со него, кои тегува и плачеа, а тие кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Пото им се јави во друг... А, добро, во ред. Уствари... Да, пото им се јави во друг лик на двајцата од нив по патот кој одеа во село, значи кон Емаус. И тие отидоа и им јавија на другите, но и на ним не им поверуваа. Кој поверува во неделата дека Исус е воскресен? Па никој не гледа, никој. Туку требало да видат па да поверуваат. Случувајќи и Марија Магдалена тук. Иако таа, значи, толку, толку може да му биде на човека умот заслепен да го гледа Христа, дури кога го слушнала, кога изговорил Марија, па знаела дека е тој. Но ја реков, Тома е тука за мене дури поголем од нив, затоа што е брутално искрен. Вели, Абе, нема да верувам се доека не допрам. Овие, кај други не огледаме тоа. Значи. Барем не искажува такво нешто. А, како што кажав, многу е битно да си брутално искрен со самиот себе. Значи, тотално да, да, да, се, да, да, да си отворен за тоа што ако не си тогаш ти имаш проблем. Нема да можеш, нема да може Духот Свети да, да, да делува во тебе како што сака да делува да си свесен за своите слабости, да си свесен дека да е тебе. Не веруваш и крај. Не верувам. Ти денеска мнозина се прават верници, а уствари само глумат верници. А он е брутално искрен, како што кажа. И сега да видиме која му вели Исус не биди неверен, туку верувај. Не сака да каже Исус, и не сака нити нас, нам денеска да ни порача дека А па, што и да слушнеш, во се треба да веруваш. Тоа ли бар Исус? Да бидеме ле, да, леко верни или наивни, па во се да веруваме. Но, ајде да го да прочитаме пак стикот. Значи, 25-тиот го спомнавме, пак да, да, да напомнам. Значи, постојано му велеа, го видовме, го видовме, го видовме. Тој вели, доека јас не допрам, доека јас не видам, нема да верувам. Двајседмиот стих е тоа, значи пак да го прочитам. Потоа, но рече на Тома, испружи го твојот прст, ваму и види ги, е, моите рака, испружи твојата рака и ставија во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Што сака да му каже Исус? Со. Ој, првото, од две-три работи кои што ќе испомнам, а кое што е најбитно. Не да биде леко верен. туку верувај на сведоштвото на апостолите, на, на учениците. Или во пренос на смисла, во превод, што би значило денеска за нас? Верувај на Библијата. Верувај на Словото Божие. Верувај на сведоштвото на апостолите. Тие го видува. Што ќе каже Јован таму во на многу места во своето послание, прво Јованово послание. Оно што го видовме, оно што го чувме, оно што го опипаа нашите раце. За тоа ви зборуваме. Зарем би требало да се сомневаме во, во нивното сведоштво? Словото Божие, тоа е прво и основно. Че не да видиш, пред да видиш, верувај, подпри се. Па ние сме таа втора генерација така наречена. Ние сме представени преку Тома, да кажеме, затоа што никој од нас не го видел жив Христа. Но сите ние веруваме врз основа на сведоштвото на апостолите, на оние кои што го виделе. И не само на апостолите, во овој случај за Воскресението, туку треба да веруваме и на сведоштото на, на патриарсите, на пророците. Едноставно да веруваме на Словото Божие. Сите тие биле инспирирани, вдъхновени од истиот дух. Словото Божие е наша заштита, како што има една глава во големата борба. И видите, ако се вратиме во деветиот стих, кога нели Јован и Петр се, <laughs> да кажам така, надпреваруваат кој ќе дотрше попред до гробот, па Јован како помлад веројатно успел прв, иако Петар влетал дури внатре, Јован останал нели, пострана на, на влезот. Што вели деветиот стих? Зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Не ви треба ништо повеќе од писмото. Затоа Исус ке му каже на Тома, ти виде па поверува, меѓутоа поблажени, блажени се оние кои што нема да видат, а ке поверуваат. Сушто што е вера“. Што беше а, дефиниција за вера во Евреи 11.1? Тврда увереност, тврда увереност или чекање, да, но на што не се гледа, тоа е вера што се надеваме, да. И тоа увереност во она што не се гледа. Да видам, па ќе поверувам. се често пати знаеме да биме такви, не? Во некои области од нашето живење. Не ги разбра, не го разбра писмото. Во Лука 24 глава, 27 стих, значи, кога Исус е, ги придружува оние двајцата разочарани ученици на патот кон Емаус, што се случува тамо? 24-27. И кога почна од Мојсија и од сите пророци им протолкува што е пишено за него во целото писмо. Што се труди Исус? Да ги наврати на пишаното, на словото, на сведоштвото Исусово, за Исуса. Зато што Словото Божие сведочи за мене, како што вели во друга прилика. Или подолу, што ќе кажат кога тој ќе отиде од нив? три стих, си рекоа еден на друг, не гореше ли срцето во нас, кога ни зборуваше патем и не ги толкуваше писмата? Толкувањето, разбирањето на писмата, на Словото, а, предизвикува што? Оган во срцето. Да станеме огнени, да, да станеме врели, топли. А, ете и решение за Лаодикеја, за млакостта на Лаодикеја. Че значи, писмото, не го разбрале писмото, затоа биле збунети, затоа биле разочарани. Сакале да видат па, па да поверуваат. И сега во 20 глава Јован пак да се вратиме случајот со Тома. Од 26 стих А пособни, нели, неговите ученици пак беа внатре и Тома сонив, доека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на среде и им рече, мир вам што били исплашени, наистина, се уште после 8 дена. Потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст вамо и види и моите раци испружија твојата рака и ставија во моите ребри, не биди неверен, туку верен. И видите го одговорот на Тома. Тома одговори и му рече, мој Господ и мој Бог. Што имплицирава мој Господ и мој Бог? Близина, присност. Мој Господ е мој. Тој е мој Бог тој е мој Господ. Како што и Исус ке рече на Марија Магдалена, истата недела, не ме допирај, туку оди, оти затоа што не сум отшил кај Отецот, туку оди и кажи им на учениците, одам кај вашиот Бог и мојот Бог. И меѓутоа како резултат на што го кажува ова тома, како резултат на што доаѓа овој негов одговор? Дали он стварно го стави прстот во раните? Христови не. Доволно беше да, да, да види. Меѓутоа, Исус ќе го укори на тоа, како што ги укорил и другите ученици, не знам дали тоа го прочитавме претходно во Лука, тамо стои, ги укори заради нивното неверие. И укорот е запишен во 29 стих, вели, поверува зашто ме виде, Блажени се кои не виделе, а поверувале. Зато што тоа е вистинската вера. И вистина не би имал време да читам, меѓутоа може да спомнам само некој дел од овие цитати, кои што дел од нив се во копнежот на вековите, а дел од големата борба верувањето, подпирањето на Словото. Тоа е она од кај што се црпи пред се верата. Кај се го нас. Ако не беше Словото, како ние ќе веруваме? Немаше, тој ќе избледнееше низ со текот на времето. Па и самите ученици, замислете си, избезумени, исплашени, а и истите тие биле сведоци на воскресение. Па зарем не биле? Зарем не видуа Лазар како стана од гробот? И не само тој случај, има повеќе. Кога зборуваме за ова сега, замислите си го Аврам кога била неговата вера, затоа се вика татко на вера, не залудно. Кога му е наредено, кога добил заповед од Господа, доди да, да го принесе својот единороден, единствен син Исак од саканата му жена. Тој вели, веруваше дека, не дека не бил збунет или не му било јасно сепак, ама веруваше дека Господ ќе го дигне, ако треба, затоа што тој е витениот, преку него треба да дојде семето. Преку него треба да се оформи голем народ. Врз основа на што веруваше Аврам, сикавате? Дали он бил сведок на некој воскресение предходно? Нема до тој момент никакво воскресение во Библијата. Ама што? Веруваше затоа што виде дека Господ ги воскресна <laughs> репродуктивните органи, <laughs> кај жената негова, кај, кај него. И, и, и покри тоа што беа мртви нивните органи, им се роди син. Ете зашто се, зашто се фати Аврам. Затоа е голема неговата вера во споредба, еве што, како што гледаме учениците, никој од нив не поверувал се дека не видел. Прво и основно, значи, тоа е Библијата, Словото, затоа гјаволот се обидува да ја намали верата во Библијата. Е, само еден мал краток цел, вели, токму тоа е целта што сака да ја, што сака да ја постигне сатаната. Тој ништо не сака во толкава мера колку што сака да ја уништи сигурноста во Бога и во Неговото Слово. Сатаната стои на чело на големата војска. Гјаволот има голема, огромна војска на такви што се сомневаат, и со сите сили настојува душите да ги прелаже, да преминат во неговите редови. Сомнувањето почнува да станува мода, вели Елен Вајд во низиното време. Денеските како е мода? Да се сомневаш во Божето Слово. Дори како што е Данило истакна, дори тие кои што веруваат во Исуса Христа и читаат Библија, тие нешто не се вред со умот. Така беше некој. една голема група луѓе гледа со недоверба во Божето Слово од истата причина како и на неговиот автор затоа што тоа го осудува и го казнува гревот. Еве со една тема која што а, малку на крајот ќе ја начнеме. Значи различни се причините зашто луѓето не веруваат и се сомневаат. Некои вели уживаат подолу да ја критикуваат Библијата. Со тоа се величаат. Еве колку ние сме, тоа го сметаат за доблез велик да стојат на страната на невестот и сумнувањето. Но вели, ке се покаже дека тие луѓе наведом искрени всушност се проникнати со самоувереност и горделивост. Мнози не уживаат кога во Свето Писмо ке пронадат нешто што другите ги доведува во забуна. Видите, имате различни пободи кај луѓе. Уживаат да најдат нешто во Свето Писмо кој што ќе ги доведе другите во заблуда. Да не читаме еден дел малку само ќе прочитам, да видите дека ова мене ми личи баш на она денешни тие расправи што се водат околу тројството. Вели, сатанската мајсторска измама, внимавајте, сатанската мајсторска измама се состои во тоа да ги потикне човечките умови да истражуваат и да создаваат предпоставки во врска со она што Бог не го открил и што немал намера ние да го разбереме. На тој начин Луцифер го заграл своето место на небото. Што сакал? Тој сакал да продре таму кај што не му било местото, не требало. Тој бил незадоволен што не му биле доверени сите тајни на Божите планови, а целосно го запоставил она што му било откриено за него лично на неговата висока положба. Имат и денеска луѓе, не знам дали нема, не знаат што, не знаат што да прават со својот живот, со своето време или па чепкаат таму кај што не име место, а овде животот им е во хаос. Карактерот им е за никаде. Мислам, не осудувам никога, тоа кажувам пример. Значи, што е битното, што е најбитното? Карактерот, подготовката за последното време. Исус доаѓа, а ние кај сме? Што сме? А не таму чепкаме на места каде што нашиот ум воопшто не може да продре нашиот ограничен ум. Вели, тоа е мајсторска измама на сатаната, да те заокупира со некоја небитна тема кој што никогаш не може ни, ни јас, ни не знам кој да ја разбере. Вели, таквите немаат никаква заштита од заблуди. Аха, еве, и овој дел. Колку науките што се проповедаат се помалку духовни и бараат помалку самооткажување и скромност, толку посесрно се прифаќаат. Интересно. Тие луѓе ги понижуваат своите умни способности за да им робуваат на своите телесни желби, премногу мудри во своите очи за да го истражуваат светото писмо со понизно срце и со сериозна молитва за божествено водство. Тие немаат вели никаква заштита од заблудите. Наистина, денеска, колку по а, лесни теми, толку повеќе луѓе ке, ке доаѓаат и ке слушаат. Ја да ви кажем искрено, а, еве, пошто следам на Вимео, чат пат ке влезам да видам каква е гледаноста, а, ако имаме некоја тема или јас или Јани, која што онака има интригантен наслов, нели, нешто интересно е за последно време или не знам што, имате многу повеќе клика и повеќе гледање на таква некоја тема, а ако темата е онака духовна цврста некоја, не знам, за гревот, за нешто, многу послово. Тоа е, то е доказ за ова што читаме овде. Значи. Луѓето денеска ги интересираат повеќе такви занимливости, интересни работи. Никој не сака да слуша за суштински, суштинските работи. Или малку се таквите. Затоа оној Смайлинг Причер <laughs> има полна сала таму и лјадници луѓе па дури плакеат за да влезе. Насмејаниот проповедник Джо Остин, како се викаш. Луѓето не сакаат. Па што е причината зашто денеска не, не веруваат? Еве луѓе од околината православни, како да ги наречам. Што да не треба да видат, па ќе поверуваат. Мислите, тоа е клучното. Зашто барате чуда, вика, барате чуда, вика. Па, мислам, луѓето не се сменили од тогаш навака, истите се. Евреите барале чуда. Деме, како видат чудо, ќе поверуваат. Па во пустината секој ден гледаат чуда, 40 години гледаат чуда, Па никој не влезе, само двајца влегува во ветената земја. И зошто? Евреите вели заради неверие. Замисли си секој ден чуда, чуда, чуда, и ви пак немате вера. Не е до тоа. втората работа, како да го тргнеме сомнежот, значи Словото е пред се. Верата во Божето Слово. Втората работа е внимателноста што ја гледаме и стрпливостта што Исус ја има кон Тома, и не само кон Тома, во случајот да зборуваме за Тома. Еве, земете го Петар. Ако Исус не бил така благ, така внимателен кон Петар, Петар можел много лесно да отпадне и готово, крај. Но вели Елен Вајд, откако тој се откажал три пати, и откако им се сретнал погледот, каков поглед има Исус, не немал осудувачки поглед кон него, туку мил поглед, на сожалување. И тоа, вели Елен Вајд, било пресвртната точка во неговиот живот, за да тој после стане верник ипол, да кажеме така, предводник на, на црквата. Тоа е и Тома, видите, Исус може да му рече, тука па како може да не веруваш? Да, тој го укорил. Ама, како настапува, што му вели? Само што се појавил, значи после 8 дена Тома е тука и што му вели? Исус знае што му треба на Тома, иако предходно не му, никој, никој не му кажал, не се сретнал он тие 8 дена со било кој од учениците. Исус вели, дојди и допри, опипај, види. Значи му нуди докази, се труди да, да, да допре до неговото срце, да ја подигне неговата вера, а не да, да со осуда и со расправи, како што овде вели некој дел од цитатите што ги имам, не можете да ја подигнете верата. Туку може дори повеќе сомнежи да, да оставите ка луѓето. Значи, кога имаме некои а, контакти и ситуации со луѓе од, од околината или од друга верска заедница, не можете вие со расправи со нив, натегајки се, сакајки, не знам, сабота да ми објасните било што да ги доведете до тоа да поверуваат. Не. Ја би сакал тоа да го прочитам, само да имам кај беше. А, да. Еве го цитатот од Копнежот. Со своето постапување со дома, Исус им дал поука на своите следбеници. Тој пример покажува како треба да постапуваме со оние чие што вера е слаба и кои покажуваат сомневање. Исус не го засипал Тома со прекори, ниту стапил во расправи и со него. Сам му се открил нему кој се сомневал. Тома бил мощен неразумен во одредувањето на условите на својата вера. Но Исус со својата великодушна љубов и обзир ги урнал сите пречки. Неверувањето, внимавајте, неверувањето редко се победува со препирање. И сега внимавајте, вели, тогаш тоа преминува во самоотбрана, наоѓајќи нови причини да се оправда. Значи, ако напаѓате сега некој од јеховини сведоци или не знам што, напади, ништо тој само ќе се брани ќе почне да цитира стихови, не, не може да размислува и да го прифати тоа што вие му го кажувате. Но вика, нека се открие Исус во својата љубов и милост како растна спасител, па многу усни што се противеле, ќе се чуе признава, признавањето на Тома Господ мој и Бог мој. Еве што е тоа што ги топи значи, срцата. Тоа Исус совршено го направил со Тома во случајов И трета работа, на кратко ќе оспомнеме и тоа. Значи, како што кажа веќе, Тома, на Тома не му требало да го стави прстот, само што ги видел раните. Го видел Исуса, го препознал. Тоа е мој Господ, мој Бог. Во преносна смисла, сите ние треба да ги видиме раните на Христа, иако не ги гледаме, но сите ние треба да се најдеме таму пред Голгота и да гледаме во тие рани. А ги гледаме на секак из Библијата. Читете Исаија 53 глава, неверојатна глава за тоа. Беше ранет за нас, ги зеде на нас, врз нас сите болести, врз себе сите болести, сите гревови. Преку неговиот мир ние се исцелевме. Потребно да се надеме на Голгота, затоа што таму, гледајќи ги неговите рани, ќе согледаме, ќе го согледаме тежината на гревот, а од друга страна и големината на неговата љубов. Тоа води до покаяние, тоа води до прифаќање на, на вистината. Како што спомнав, луѓето не веруваат заради тоа што сакат да си живеат во греф. Ако не поверуваа кога Лазар стана од гробот, што друго? Да се подсетиме само на Лука 16 глава. И со тоа, отприлика, ќе заклучиме тука. Лука 16 глава, параболата за богатиот човек и бедниот Лазар. Да не ја раскажуваме, но при крајот, што вели таму? Значи, богатиот се нашел во пеколот, сиромашниот е во преградките на Аврам и сега богатиот му се обрека на Аврамо и му вели, е, да читаме од 27 стих таму во 16 глава Лука. Што му вели? Те молам, татко, му се обрека на Аврама, нели нормално, како татко, не верите. И испрати го во куќата на татка ми. Испрати го Лазара во куќата на татка ми. Зашто имам пет на браќа, нека им посведочи, за да не дојдат и тие на ова место на маки, да не завршат во пеколо. Не знаеме дека ова е, мислам, само сликовито, нема врска со пеколови. А Аврам рече, ги имаат Мојсе и пророците, нека ги слушаат нив имаат Библијата, нека читаат, нека ги слушаат нив. Тој пак рече, не е татко Аврме. Но ако некој од мртвите отиде при нив, ке се покајат, сигурно. Да видат само, мртов да стане, да, да им отиде. Да воскресне. Тоа му вели, ако не ги слушаа Мојса и пророците, нема да ги придобие ни оној кој воскр... воскреснал од мртвите. И така беше. Навистина некој Лазар, друг Лазар, <laughs> ќе биде воскреснат. Но кој поверува? Да, имаше некој кој што поверува. Но многу малку. Че значи, не е тоа само, па да, јаволот верува и демоните веруваат и Ко, Која е таа вера? Која е таа заедница што треба да ја имаш? Значи, што треба да веруваш? <clears throat> Тоа е живата вера, верата која што действува преку любовта и очисти душата, вели таму Павле во Ефесијаните. Тоа е вера. Кога Исус рекол, кога Господ рекол, ќе станат мртвите. Отидов да ви приготвам место и кога ќе дојдам, ќе, ќе дојдам по вас и ќе ве земам да бидете, па тоа е така бе луѓе, нема поинако, не може да биде. Тоа е словото, треба да се фатиме за словото, за ветувањето и крај, тоа е верата. Тоа е, Елен, Елен Вајт вели дека тоа е верата. Фаќање за неговото ветување и крај, дека тоа ќе се случи, дека тоа ќе биде. Не ни треба чуда, не ни треба Не ни треба нешто да видиме па да поверуваме. Никој од нас не видел дека Христос станал од гробот. Меѓутоа сите сведочи знаат, кажуваат дека гробот е празен. Значи, тоа што луѓето денеска не веруваат, а се прават верници, односно религиозни, па постат, па не знам што, па утре сите од сите усти ке слушате Христос воскресе, вистина воскресе. Па дори три пати таму, како се вика. Меѓутоа, не веруваат. За жал не веруваат. Да го тргнеме секој сомнеж. Елен Вајд дури овде вели уште, колку повеќе се задржуваме на сомнежот, колку повеќе се задржуваме на некои такви <clears throat> работи во Библијата, кои што нели, им ги има и нејасни, кои што ние со нашето ограничено не може да ги сватиме, толку повеќе ќе тонеме во сомнеж, ќе немаме вера. Треба да се држиме <clears throat> за неговите ветувања за Словото, да се држиме за Словото, за сведоштвото на апостолите, апостолите кои што го виделе. Исус се покажал на прилядници луѓе во тие 40 дена. И тоа е со сигурност така, да веруваме и да го очекуваме сега веќе второто Христово доање, кое што исто така ќе се случи, како што се случи и Воскресението и се друго. Нека му е слава на Господа. Амин.